izterri hori digun tarte honetan, gaur Nafarro aldera, goaz, Josu Txokarekin, egunon, Josu? Egunon. Izan ere, mila sortzireun dela erogita malau garri urtera gara matzazu, gamazada, gamazada, ze izan zen gamazada Nafarroan, e, historikoki bizik importatan zen gertakari hori? Gamazada izan zen Nafarrako garaikideko historian lehen e, eh, masen mobilizazioa, ikaragarrizko masen mobilizazioa suertatu zen eta izena hartu zuen edo izen hori eman zioten hain zuzen ere e, eh, masen mobilizazio hori bultzatu edo akuiatu izan zuna, izan zena, izan zen e, eh, German Gamazo. masen mobilizazioa da jendearen oldarraldi bat. Bai, bai, kontutan izan behar dugu esatako Iruñak zitula ordun gutxi gora bera hogeita bost mila biztanle, eta Iruñan, haudan da Nafarrako hiriburuan, e, mila sortxiron laro gaita mairuko ekainak lauan, burutu zuten lehenbiziko e, manifestazio, mazen manifestazioa, eta kalkulatzen dute ama bost mila, emezortzi mila lagun. Kontutan izan beharko dugu, Orduan, esateako, komunikabiden eh, komunikabideen bakarrik trena eta trena oso mugatuta zegoen Nafarrako, pues hori, altzatzu, kastejon, eh, tutera, aldera, eta iruñera, bai, noski, baina, zatako, Nafarrako iparralde osoa, edo Nafarrako e, eh, egualde osoa, ezeukan eh, trenbiderik, edo ezeukaten biderik nola baita zeteko komunikabiderik iruñeratzeko eta horra. Alata guztiz ere hori, e, eh, ama mila, emezortzi mila lagun elkartu ziren. Eta elkartzearen arrazoia izan zen hori, German Gamazok, e, bat lehenago, mila sortzireon largoi eta ima, mairuko emaiatzen aizu zen ere, bere aurre kontuak azaldutakoan argitzen zun edo esaten zun Nafarroako egoera aldatuko zela. Nafarroak zeukan mila zortziron berroita batetik egoera berezi bat, hain zuzen ere, beraiek ordaintzen zituzten zergak, Espainiako beste lurraldetan ordaintzen ziren eh, zergak, ordaintzen zuten kupo baten bitartez, diru kopuru baten bitartez, baina Germán Gamazoren asmoa zen eh, eh, zera estatus hori aldatzera. Hori dela eta diputazioak, Nafarrako diputazioak eh, protesta egin zuen, Iruñeko udalak ere bai, Madrilen zeuden diputatuak ere bai, Nafar aldetikan guzti guztiek bat egin zuten gamazoren asmoen kontra, eta horrek sortarazi zutun olako mobilizazioak. Bi epetan eman ziren. Aziran, hain zuzen ere, mila sortzireun larogeita mairuko ekaina aldean, esan dudan bezala, ikagarrizkon manifestazioa burutu zuten e, eh, irunian, ekainak lauan, eta bigarren eh, oldarraldia edo bigarren epea izan zen, mila zortzireun largoita malauko otzaiak emezortzian emeretzian, hain zuzen ere, Madriletik Nafarrako diputazioaren partaideak bueltatu zirenean, e, zera, eh, eskutzik, e, zeren azken batean gamazoren asmoa aurrera junzen, Madrilgo parlamentuan gaien zen bere asmoa eta nola izateko, eta ordun arazi joan, ara joan ziren negoziatzeko zera e, Nafarrako diputatuak baina alferrik. Eta orduan, bueltatu zirenean, kastejonen, kasesonen, hain zuzen ere, hor egundoko harrera egin zioten. Eta harrera ekitaldi horretara esateko azaldu zen besteak beste Sabino Arana, pankarta bat eta guzti, eta pankarta horretak jartzen zuen jaungoikoa eta legizarra. Bizkaitarrek agur agurreite deutze naparrek. Eta hori zen, ba, bestaldetikan, Euskal Nazionalismoaren hasiera hain zuzen ere, e, mila sortzinun laragoita la, la mairuko ekainan berak burutuzun bere larraza balgo diskursua, orduan hasi zen bere lehenbiziko aldizkaria bizkaitarra kaleratzen, eta nolabait esateko Nafarrako gamazadak aukera eman zion parte hartzeko eta esateko zera Euskaro, Euskaldun guztien egoera berdintzua zela eta hori dela eta esatako aranak egun hauetan e, eh, otzaiak emeretzean kaleratuzun horri bat izenburua zen biba nabarra eta beko leloak ziren oso esanguratuak. Tirania maketa bera, Biba Navarra eta Biba Euskeria independentea. Piskabat, Nafarroaren subiren azken ondarra izan zen e, gamazada erran emaita e, estatus berezi bat bazuen Nafarroak e, zerka pagatzak ordua Madrili, eta hor uniformizatzen da Espainia guzian, ez? Kentzen dio Nafarroari zuen e, e hori. Ondar hori, e, es, ondar foral hori, baina bueno, ez zuten gauzatu. Azkenean, bueno, urrengo urtean, e, zera, gamazok dimisioa aurkeztuzun eta azkenean bere aurre proiektu hori ezen gauzatu eta Nafarroa jarraituzun e, eh, hori aldatu gabe bere egoera berezi horretan. Beraz, izan zen e, bueno, e, garaipen txiki bat, baina kokatu behar dugu hori testu inguru negatibo batean nun Euskal Foruak ez bakarri Nafarrokoak, baizik eta Bizkaikoak, Gipuzkoakoak eta Arabakoak, e, eh, hoiek zatako mila sortzireun eta irugita mazaiz gerostik, ja, deusestatuta edo oso txikituta eh, gelditu ziren. Mila esker, Josu Txuaka. Mila esker zuei.